Julle is lekker om hier saam met julle te wees vanaand. Ek kry nou maar min kans met die twee great jeugpredikante wat ons het. Uh maar min kans vir ons ou mense om by te kom hier by julle. Was baie lekker. Ek mis dit verskriklik. Ek mis julle en uh dat ek so hoor hierdie selfde energie van die afgelope 15 jaar wat ons hier gesien het, dit gaan voort en en God is nog steeds besig met julle. En God is besig met jong mense en met tieners en ouers en volwassenes ook deur hierdie erediens om om ehm um, ja homself bekend te maak. Ehm um, Duffy, waar's Duffy? Ek Marius het al die mooi goed vir jou gesê. Ek wil net sê jy's die beste goal op 'n uitreik in Lugamka ooit. Ja, nee, moenie ek sê daar gaan nie 'n bal by hom verby nie. 'n Paar ander goeie goeters ook, maar veral dit. Ehm um, ek wil net sê julle op my ouderdom is dit 'n redelike challenge, né? Nee? om kaalvoet hier <laughs> voor julle te staan. Ja, Pieter, wat doen julle aan my jong? Jy weet, moenie so met die ou mense sukkel nie. Uh maar dit is dis baie interessant, weet julle, um, met die konferensies wat ons baie keer in Afrika het. Um, en ons Afrikaanse mense is mos maar jy weet jy's warm daarbo in Afrika en jy het kort broek aan, plakkies en dan kom jy by konferensie met jy praat of jy met preek en dan het die ouens net vir ons kom sê, "No way." As jy nie oordentlik aangetrek is nie, nie skoene aan nie, toeskoene, dan kan God nie deur jou met ons praat nie. Dis wat die Afrika ouens sê. So ek hoop julle gaan vanaand die boodskap kry. Julle ehm um, ek het voordat ek voordat ons aangaan wil ek julle aandag net vestig op op 'n uh, eh, 'n uh, eh, insident gebeure wat almal op hierdie stadium seker al van weet. Dis in Imazami Jetu, die ouens wat vanoggend in die kerk was, verskillende dienste, waarskynlik daarvan gehoor uh by Houtbaai, by naby aan Landatu kampterrein met Imi mense wat ons al jare saam mee werk. Marius, toe jy speel, toe dink ek eh, jy was van die eerste ouens wat saam met ons met Imi saam jy toe gekamp het as kampleier. Ek dink jy was so graad 9 se kant. Is dit reg? Graad 9. Graad 9 en solank kom ons met Imi saam jy toe se kinders en dis die Desemberkampe en gisteroggend verskriklike brand uitgebreek daar. Um, ons werk baie deur jam daar. Hulle het 'n groepie, hulle het 'n crash wat hulle wat hulle daar bedien. Uh, hulle het 'n meisiesklap wat uh, bestaan en skielik het die het die brand gisteroggend gekom en soos nooit van tevore het hy verwoes ehm um, ehm um, dat dat 650 mense hulle huise verloor het. Daar's 3 mense dood, onder andere 'n klein jong kind. Ehm um, dit was devastating. Daar het eintlik niks oorgebly van die hele plakkerskamp nie. Ons het net besluit, ons kan nie net laat dit verbygaan nie. Ons het uh uh met van die organiseerders daar vir hulp het ons het ons gepraat ook uh met Jam wat heeldag al in die in die plakkerskamp is en wat wat wat ehm uh, um, help met die met die werk daar. Kyk wat het oorgebly nadat die vuur weg is. 650 mense wat vanaand nie huis het en niks daar in nie, klere nie, wat ook al. En ons het net besluit dat hier van Stellenberg wil ons wil ons graag vir hulle help en ons wil Ehm um, ons wil hand uitsteek saam met diensorganisasies daai kant en afgekondig en hier van 4 uur af het hier al massas kos. Blikkies kos en ehm um, klomp verskillende goed wat ons gevra het, het aangekom. Ek wil dit graag vir julle ook sê dat as jy enigsins kan of jy kan jou ouers nog daartoe bring, môreoggend so van 8 tot 10 kan ons nog weer ontvang. Maar as jy later in die week ook na die kerkkantoor toe kan bring, veral nie bederfbare kos, slapgery, toiletware, Miggy Mignon het my net gisteraand het hy sê vir my gebel en sê pa, ons het begin om toiletsakkies bymekaar te maak. Ons het 250 toiletsakkies vir 12000 mense bymekaar gemaak. Ons moet nog 12000 kry. En intussen het die goed begin inkom, uh water, waterbottels, kinderklere en as uh iemand wil fondse gee in die kerk se rekening, laat hulle maar daarin betaal net verwysing brand. Kom ons help hulle julle. Ons het baie, ons het Ons het so ongelooflike seën. Ehm um, dat ons regtig ons hand uitsteek na na hulle wat dit wat dit nie het nie. Kom maar vir die volgende PowerPoint opsit asseblief terwyl ons bid. Kom ons word stil. Sjoe, Here. Dis verskriklik as ons hierdie goed sien. Ehm um, en as ons ook dink dat natuurelemente soos vuur en reën en veral vandag vuur en wind selfs 'n groot event soos die Agus tot stand tot stilstand laat kom. U is magtig God. En ons kom buig in ons stikkindheid en en in ons sonde voor U, die almagtige God. Ook nou toe ons gesing het God is hier teenwoordig. Laat ons binnend nader. God is hier teenwoordig. Heilig is die Here. En dis voor U wat ons kom staan o Heilige God. God van die suidoosterwind. God van vuur. God van die hemel en die aarde. En ons staan in al oor U wat nog met ons kom bemoeienis maak ook in hierdie erediens. Kom praat vanaand met ons Here. Ons wil graag luister. Amen. Ja, ek het ehm sjo. Ek het baie gedink oor vanaand en en terwyl ek daar in die bank sit wil ons sing toe toe, toe begin ek tel. Nou ek is nie baie goed met somme nie, maar ek het dit daarom uitkom werk. 1 2 3 4 dat ek hierdie jaar 35 jaar lank wat ek 'n dominee is. Ek het jare terug 35 jaar terug het ek begin as 'n as 'n jeugpredikant. Ek het baie gepreek in 35 jaar. Ek het baie gedoen. Ek was op tientalle kampe, tientalle uitreike. Ek het op klomp verskillende plekke het ek bedien. En weet julle soos ek ouer word en soos wat 'n ou aangaan in die lewe, kom ek net al meer onder die indruk van die grootheid van God. En dat ons ook in so erediens nie maar speel met goeters nie, dat ons dat ons voor die lewende God is. Selfs met 'n die jeugdiens wat al hierdie lekker goeters het en ons is kaal voet en hier's 'n band en hier's ligte en hier's PowerPoint en dit is alles maar maar alles wat net so opstyg as 'n offer om te sê Here, dit bring ons voor U. U is ons fokus. Nie ons lekker kry en wat ons hier kan uitkry nie, maar wat ons kan fokus op U en op U hart en kom kom buig voor u waardigheid. En op ons knieë kan kom staan en kom sê Here, u is regtig heilig en ons aanbid u. Julle, ons moet nooit ons moet nooit die erns daarvan ook in ons vreugde en in ons joy vergeet met wie ons besig. 'n Heilige gans ander God. En dit het vir my gebring by ons tema Uh toe Pieter met my in die week gepraat en gesê net so bas basies 'n bietjie riglyne oor wat ons vanaand oor wil gesels toe uh, en dat dit moet gaan oor anders wees of hoe is ek anders, moet ek anders wees? Het die Here een versie of twee versies op my hart gesit wat ek vanaand met julle wil deel uit Romeine 12. Julle kan sommer net luister of as julle die Bybels oop het, uh, kan julle kan julle daarna kyk. Twee versies wat ek dink van die heel bekendstes in die Bybel is. Romeine 12 vers 1 en 2. En opvolg dit wat Paulus gesê het die eerste deel van die brief um, om hulle aan te moedig en vir hulle te sê hoekom is hulle gelowig is alles wat God vir hulle gedoen het kom hy nou en hy sê nou het julle 'n nuwe lewe in Christus en ek doen 'n beroep op julle op grond van die groot ontferming van God gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen Julle moenie aan hierdie wêreld of aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander. Daai woordjie moet jy highlight. Verander. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ehm um, julle om anders te wees. Ons nou baie mooi dink uh, wat ek wat wat ek daaroor kan sê en eh, wat die Here veral uit die woord uit daarvoor ons kom sê. Om anders te wees, ehm um, gaan nie altyd oral goed af nie. Dis amper half negatief. Dis so 'n halfe skel beskuldiging as jy van iemand praat en sê, hoorie maar jy probeer nou net anders wees, nê. Nee, dis dis nie altyd lekker. Dit val nie noodwendig goed op die oor nie. Ehm um, of dat iemand dalk vir jou sê hoor jy pas nie eintlik regtig in nie. Jy is nie tuis hier nie. Jy is nie 'n goeie fit vir hierdie omgewing, vir hierdie skool, vir hierdie graad, vir hierdie standaard of hierdie span of waar ook al is, waar ook al. Miskien hierdie vriendegroep. Of nog erger, iemand sê vir jou jy's the odd one out. Nee, wat is dit? Jy probeer net altyd anders wees. Jy's dwars. Jy gaan nie met die stroom nie. Jy stroom op, jy's dwars. En baie keer sies tog sy staan soos 'n seer duim uit omdat sy so anders is. En dit is sleg. Sleg om dit te hoor want jy wil so graag inwees, né? Nee, dit is die dis die groot ding. In my tyd toe ek kind kind was, laerskool, het ons gepraat. Ons kon dit nie mooi uitspreek nie, maar jy het gepraat van with it. Is jy with it, né? Nee? En en dan het ek mooi gedink wat beteken dit? With it is jy's in die stroom, jy's deel waarvan jy staan nie uit as andersheid nie. Jy's with it. En een van die groot dinge om te doen as jy hoed dit is. Nou julle moet onthou ek was toe so graad 6 standaard 4 destyds is Chelsea boots. Nou julle sal nie weet wat's dit nie. En bell bottoms. Nou nou sit daar hoor ek nogal weer ietsie van bell bottoms, maar in graad 4 dit is nou 2000 jaar terug. Ehm um, was dit 'n groot ding en as jy dit gehad het, hoor jy dan sê jy nou hoe dit dan is 'n deel van dit. En ek het baie lank gespaar. Ek het vir maande gespaar om my aan my aan my sak geld tot ek dit eintlik kon koop en ek het daar ons het so op so tussen sulke plase gebly daar in die noorde en uh, ek het vir my vriend gaan kuier en hy het so naby so plaaswinkeltjie gebruik gebly en ons het na die winkeltjie toe gegaan met ons Chelsea boots en ons bell bottoms. En toe's daar ander ouens aan die ander kant van die straat wat ons sien en hulle is jaloers en hulle gooi my met 'n tamatie, so lekker pap die tamatie en hy val op my Chelsea boot. Maar in elk geval, ek het eh, ek wou hoor dit wees en ehm uh, en en, en dit is so. Julle dit is dit dit val nie noodwendig lekker op die oor as jy as jy daaroor praat en jy sê, "Maar jy's nie hoe dit nie. Jy's nie daar nie. Jy's jy's nie anders nie." Of dit klink nog slegter as jy sê jy probeer jou nou net heilig hou. Ek gaan ons later hoor heilig beteken anders onder andere. Dan julle as ons dit sê, dan wonder ons baie keer moet Christene anders wees? Ehm um, en dis 'n eeu oue vraag wat wat mense vra. Moet 'n Christen anders wees? 'n Volgeling van Jesus Christus, moet hy sigbaar anders wees as mense wat nie noodwendig vir Jesus ken nie? Is dit 'n kwalifikasie om te sê as Christen, as 'n jong gelowige volgeling, is ek anders? Ek kan onthou, ek het die Here Jesus aangeneem toe ek in graad 9 was. En tot op daai stadium het dit was dit het dit maar rof gegaan in my eie lewe en ander prioriteite gehad en in in in in ehm um, in 'n skool gewees waar ek 'n sekere profiel en 'n vriendekring en die sport en so aangegaan in die rugby span en dit was omtrent al waarvoor ek gelewe het en nou jy's hoe dit en jy's saam met die saam met die boys en ek gaan na 'n kamp toe en die Here arresteer my vir hom Hy vat my vas. Hy vat my voor die bors en sê: "Why? Ek wil hê jy moet my kind word. Jy moet vir my lewe, jy moet op my diens kom staan." En ek weet ek moet teruggaan na my pelle toe En ek moet teruggaan na hierdie skool toe in hierdie vriendekring en ek moet anders wees. Want ek het anders geword in Christus. Dis hoe ek dit verstaan het. Was dit maklik? Nee. En so deur my lewe, dit wat op universiteit gebeur het, hoe jy altyd jouself moet moet moet moet motiveer en moet vra, hoe anders kan ek wees in hierdie konteks, tussen hierdie klomp vriende of in hierdie studiegroep? En later van tyd toe ek polisie toe is en ons tussen 'n klomp ouens op die grens beland het en en ek is 'n Christen en ek is 'n gelowige en ek dink net in hierdie konteks van geweld en van vloeg vloek en van drinkery, hoe kan ek hoe kan ek wees om anders te wees? Hoe moet ek wees? Wat presies behels dit? En ek dink elkeen van julle worstel ook daaroor. En dan die groot vraag maar maar hoekom? Hoekom anders? Weet julle as ons mooi die Bybel gaan lees en En en mooi mooi kyk wat Jesus sê dan dan sê ons ja, dit lyk tog so. Dit lyk tog so of of daar verwagting van hom is dat ons sigbaar en hoorbaar anders sal wees. Ehm um, anders sal wees as as groep mense wat hom nie volg nie en wat nie volgens sy wil en sy standaard leef nie. Hulle moet identifiseerbaar anders wees, God se kinders. Waar? Oral. Met ander woorde, daar waar jy op Stellenberg se se gronde of skus Boys High se speelgrond of jy ook speelgronde daar Boys op jy speel mos eintlik nie. Nee. Ehm um, of waar ook al dan in dit moet jy kan sien hoorie maar maar daar's ouens wat so effens anders is. Weet nie hoekom hulle is anders nie, maar hulle is bietjie anders. Of by tydens 'n wedstryd of of of by 'n kuier sien jy daar is daar's iets anders. En dan die groot vraag, maar hoekom so? Hoekom moet hulle dan heel anders wees as hulle volgeling van Jesus is? Hoekom moet hulle sigbaar anders wees? En julle ons het vanaand toe ons hierdie laaste lied gesing het, ons eintlik dit gesê. Ons is anders. Anders as 'n wêreld wat nie glo nie, 'n wêreld wat in sonde bestaan, wat nie in God se standaard wil leef nie. Ons is anders en ons moet anders wees omdat God anders is. Dink mooi daaraan. God is anders. God is ons het gesing, God is heilig. Dit beteken anders. Dis een van sy grootste karaktereienskappe is dat hy gans anders is, dat hy heeltemal heilig is, dat hy dat hy alleen gesagvol en heilig is. En nou as gelowiges as ons hier ons met hierdie God. Ons raak sy beelddraers in hierdie wêreld. Ons raak sy verteenwoordigers hier en daaroor dra ons iets van van wie hy is in sy karakter as anders en as heilig dra ons met hom saam. Dit vryf af op af op ons en ons maak dit bekend aan mense. Ons leef so. Dan kom hy nog verder as ons vra oor hierdie vraag hoekom anders en hy gee self ons die opdrag. Wees heilig. Wees anders. Want ek is heilig. Ek is anders. En hierdie heilig julle jylle is nie net hierdie morele heiligheid van wow, jy weet ek ek ek moet nou absoluut perfek lewe. Dit gaan nie oor 'n etiese morele heiligheid nie. Dit sê net as ek sê ek is heilig, ek is anders, dan sê ek ek behoort aan God alleen. Dis dis wat dit is. Ek is op 'n manier eenkant gesit as God se eiendom. En as op die skoolgrond, waar ook al in die sport en die kuier, dan sê hulle, "Wow, hierdie ouens is hier by ons. Hulle is by hierdie kuier, hulle is in hierdie sportspan." maar as God se kinders. Hulle is sy eiendom. Hy het waar geword in hulle lewe. En ek leef sigbaar anders as mense wat hom nie ken nie. So julle, wie slaag daarin? Wees heilig. Wees sigbaar anders. Van wie word dit gesê? Wow. Johan of Susan is so so anders. Daar's so iets of iemand wat vir hom of vir haar anders maak. En dan laastens julle as ons dit alles gehoor het en sê daar's 'n verwagting dat God wil hê ons moet anders lewe, dat ons nie wêreldgelykvormig moet lewe nie, maar vir ons maar hoe anders? Hoe anders? Beteken dit nou ek moet nou hierdie freak raak? Ek moet myself isoleer, eenkant sit myself gaan toesluit in 'n klooster dat ek tog net nie in kontak kan kom met die sondige wêreld rondom my nie. Beteken dat ek totaal ra vervreemd raak van van goed rondom my. Beteken dat ek 'n bietjie nerdies moet raak. Dat ek dat ek dat ek oudmodies moet raak omdat ek nou anders en heilig is. Beteken dat ek weird anders moet raak. Kom ons hoor wat sê ons teks baie kort. Ek gaan net ek gaan net deur dit hardloop in een in in in in eh, eh, 'n paar punte. Die teks sê vir ons is vir gelowiges. Ek doen 'n beroep op julle. Julle dis serieus, né? Nee. Ek doen 'n beroep op julle. Ek is ernstig hier. Ek vra iets en ek vra spesifiek spesifiek iets oor julle lewenswyse en hoe julle optree. En ek vra hierdie opdrag gee hierdie hier, ek doen hierdie beroep op julle op grond van die groot ontferming van God oor dit wat God in jou lewe gedoen het, dat hy sy liefde en sy genade in jou openbaar het en op grond van dit dat hy jou kom red het, dat hy jou kom anders maak het, doen ek hierdie beroep op julle. En wat is wat is hierdie ernstige beroep? Dit gee jouself aan God as 'n offer. Jy weet wat 'n offer in die Ou Testament, iets wat gebring is, wat op die altaar geplaas is, wat opgestyg het en wat glo is God word daardeur verheerlik. Hy hy hy neem kennis daarvan en en dit is vir hom goed en dit is vir hom lekker en dit is vir hom dit reuk vir hom lekker. Hy sê my opdrag, my beroep op julle kom nou omdat God gegee het, gee jouself aan 'n offer. 'n Offer wat baie spesifiek gekwalifiseer is as 'n heilige offer. Met ander woorde wat so aan God behoort, wat so anders is. En ek is heilig en ek is anders. En daar kom ons by die woordjie wat ons net nou onderstreep het, verander omdat God my verander het. Daaroor kan ek heilig wees. Laat julle denkpatrone, hoe julle dink, laat dit verander. Laat God toe dat julle gees en gedagtes nuut word. En dis waar die begin van ons verandering plaasvind. God wat ons denkpatrone kom verander sodat ons op 'n wonderlike nuwe manier kan dink oor alles wat rondom ons gebeur. En in die proses sê hy moenie gelyk word aan hierdie wêreld nie. Watter wêreld? Vir spesifiek die sondige wêreld waar waar sonde heers en en waar God se standaard nie in stand gehou word nie. Moenie compromise nie. Jong gelowiges ook jong stellies moet jy 'n kind van God is. En omdat jy in 'n wêreld leef waar dit rof gaan. En waar God nie altyd geëer word nie. Moenie compromise nie. Julle ken nou 'n storieetjie van die van die van die parra wat geleidelik doodkook omdat hy telkens as die temperatuur opgesit word van die water dat hy net sy eie liggaamstemperatuur ehm um, ehm um, aanpas totdat hy op stadium doodgekook is. En so maklik kan dit met ons as gelowiges raak in ons kontak met die wêreld en dat ons assosieer met die wêreld. Ons speel, ons praat en ons dink saam en ons party saam en, en geleidelik kompromise ons tot 'n standaard wat nie noodwendig God se standaard is nie. Dit beteken vriende dat ek anders leef. Dit beteken as ek anders is dat ek anders praat dat ek nie vloek en God se naam uitelik gebruik soos algemeen in die kultuur plaasvind nie. Dit beteken dat ek na 'n kuier toe kan gaan ja. Maar dat ek anders optree daar. Dat ek lekker saam met die ouens kuier, maar dat ek op 'n waardige manier kuier dat hulle kan sien hy is 'n beeld van God. Hy is 'n teenwoordiger van Jesus Christus. En in die proses prioriseer ek daarvolgens. Ek wys dat Christus in my is en dat ek baie ernstig is om volgens sy wil te leef. Wil afsluit en vir julle vra Dink 'n bietjie waar jy vanaand is. Dink 'n bietjie aan jou lewe. Dink 'n bietjie aan jou tussen jou vriende en jou vriendekring. Dink daar waar jy speel. Dink aan hoe mense jou sien, miskien in jou huisgesin. sien hulle jou raak as 'n veranderde persoon wat regtig in Christus anders geword het. Wie se taal God verheerlik. Wie se kuier God verheerlik. Daar's 3 baie mooi beelde in die Bybel. Die een gaan oor sout. Julle is die sout van die van die wêreld en Ons het al so baie keer hier by die jeugdiens ook daaroor gesels. En hy sê ook julle is die lig van die wêreld. Julle is die aroma van Christus. Drie beelde waarmee ek julle terug wil stuur oor julle anders wees in hierdie wêreld. Let op dat die krag van sout alleen tot sigbaarheid kom as hy in die kos is. Dan kan hy sy werk doen. As hy eenkant in 'n soutpot staan, gaan hy nooit 'n invloed wees op die wêreld nie. En as ek anders is dan beteken dit nie ek isoleer myself veilig in 'n ruimte waar ek nie kontak het met die met die sondige wêreld nie. Ek moet juis oplos tussen hulle, maar ek moet my karakter, my Jesus karakter hou. Want daarin, in my andersheid lê my krag en my getuienis en my invloed. Selfs met lig. Die lig kan nie gesien word anders as in die duisternis nie. Maar in die duisternis kom dit maak 'n verskil. Ons moet in die duisternis wees. Ons is daar. Groot stuk duisternis in Suid-Afrika en in die wêreld en waarskynlik in Stellenberg. Maar daar's liggies. Wat daar is. They are present there. Maar die liggies doof nie uit en word soos die donker nie. Hulle is anders. Hulle is ligdraers. En so verander hulle ook geleidelik die donker tot die lig. In die aroma die aroma van Christus in 'n stink wêreld van sonde en van verkeerd kry ek daai stuk identiteit dat ek aroma van Christus is en dat ek hom so kan verteenwoordig. Leef jy anders? Of kan jy dalk vanaand by daai punt kom en sê Here, ek het dit nou weer opnuut gehoor. Ek hoor dis deel van my disippelskap. Verstaan is deel van wie ek is as 'n volgeling van U om in die wêreld te wees. Maar nie noodwendig van die sondige wêreld te wees nie. En dat in my andersheid lê my soutkrag, my invloedkrag vir die koninkryk van God. Amen. Here ons dankie vir vanaand en sommer net vir wie u is en dat u die heilige God is die een wat gans anders is. En dat soos wat ons met u besig is en in u glo en aan U vashou en in U groei dat dit oorgedra word na ons toe. Dat dit deel word van wie ons is. En dat dit sigbaar word waar ons ook al is. Dat ons in Christus verander is en anders mense geword het met 'n ander lewenstyl wat God midde in hierdie bose wêreld kan verheerlik en aan hom al die lof kan bring. Seën vir ons Here ook in hierdie week ons dink aan almal wat U so nodig het in ons land en houtbaai op die plase op plaasmoorde oral waar die donkerte is oral waar die kos sleg geword het dat ons die sout en die lig sal wees vir ons u roeping in Jesus se naam Let the Spirit the chain. week hê. Mag julle sigbaar anders wees vir Jesus. Mag hy vir julle seën. Mag hy julle behoed en bewaar. Ontvang ook dan vanaand sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die saamwees met sy Gees bly met elkeen van julle.